tiel ili enflugis cune en la pregeion, mal aperis dum momento, la pregeio ilin ambau englutis. Fringeloi, cae cardeloi, turdoi, cae merloi, sturnoi en la budetoi, colomboi sur la turo mutigis de teruro, iliai coroi sen bride bategis, la oculoi directis sin alla la pregeia pordo, quiam sam momente quil sago en bela curba linio el flugis el la pregeio la alaut falco. Gi el flugis sola, gi ne tenis en la beco, nec en la ungegoi altiritai al la corpo, la malgrandan parueton. Gi nur el igis coleran crion, cae malaperis en la alto. Murdisto! Murdisto! ie criis cornicoi. Cial vine fermis la pordon? Cial vine etendis la manon, cae ne captis gin la murdiston raban, criis la homoic la pordo? Ciu supposos tion, antau olni reconsciigis, gi estis iam for, sen culpigis sin la viroi. Malcurage la timigitai birdoi rigardis el la rifugeioi, estis certe necesse arangi interconsiladon, electi gardantoin, disloci ilin, interconsenti signalon cae signon, averti la naibaran birdan societon, sendi delegitoin cae sigi la malgioian novajon al ciui, cun ciui la birdaro vivas de pratempo en pazzo cae concordo precipe al perdricoi cae poroi en la vasta campo. En la pregeio, dume la sancta messo, estis daurigata. Plue mugis la organo, cae cantis la homoi. La unuai, ciui reconsigis de la generala confuso, Estis la infanoi, gruppi gintai antau la altara crado, kiel floroi surbedo. Iliai visagioi ridetis, en la oculoi ec brulis gaia, gioia flameto, cae iliai etai fingroi montris alla la altaro. Yes, tie, sur la tabernaclo, precise en la meso inter du ancel figuroi, sidis caure la malgranda timigita parueto. Gi riposis. Gia becceto estis iom malfermita, la delicata plumaro sur la brusto videble movigis, char gi gis nun rapide spiris, kaj giai nigraj oculetoi zorgoplene malfideme vagis tra la pregeia spazzo. Gi sidis silente, la capeton ci clinis flanken, quasau ci auscultus la majestan canton mesan, cium la parohanaro cantis strofon post strofo. Sed subite silentigis la orgeno, estis la cantado, cae nur la altara sonorilaro argent voce annoncis, che venas la sancta momento de transsubstanzigio de Cristo. La pastro surgenuigis, cae poste li dum profunda, respecto plena silento, levis la sanctan hostion super la capon por montricin alla la genuflexanta cristana comunumo. Cae jen en tiu maiesta momento audigis sin la parueto. Jubile gi pepis sian malalongan longan, cant unua foie, cae ciam la pastro estis levanta la calicon, gi danke, cae gioie ec cantis la duan foion. Tio sonis tiel necutime, tio surprisis, cae cortusis tion profunde, cae vere, che la accolito forgessis sonorigi cae en la oculoi de la pastro, cae credantoi aperis rosso de larmoi. De tiu momento la malgranda parueto farigis nia verdetto en la pregeio. Ni havis la plei bonan volon liberigigin, ni lasis fenestroin, cae pordon la tutan tagon malfermitain por gi. La parueto, quancam ci sidigis sur la fenestra crado, cae rigardis exteren, Tamen, quasau au en gia malgranda capo vechijus rememoro ie la terura al autfalco, ci exaltis, cae revenis en la pregeion. Citie gi visitis ciun angulon, cornizon, cae fendon, sercis araneoin, cae mushoin, la pregei servisto ecaamis gin, cae ecaamis gin ancaula infanoi ili venadis ciutage alla la por lerneia sancta messo, al portadis por ci paneroin en la poscioi, metis ilin porci ci sur la cradon antau altaro, cae rigardis la birdeton, ciel ci sidigas sur la randon de la malprofunda ben aquio marmora, cae trincas, dum ludis la organo, cae cantis infanai vocioi, La birdo silente auscultis, sed ciam dum transsubstancigio silentigis la organo, audigis gia cortuscia delicata sol canto, tiel che ciui iam sen pacienze attendis citiun momenton, cae la parueto neniam trompis ilin. Tiel passis la palm di mancio, cae alvenis la pasca vendredo la pregeio plen plenigis de homoi, cae pro la malgioio de tiu tago, oni forgesis ec la parueton. Tiu ci sidas sur la altara cornizo, cae attendas, ciam audigios la sonorilo ce la sacristio, la organo en la choreio, cae la homoi en la pregeia navo, sed vane. La sonorilo pendas, ciel mortinta la orgeno quas mutigis, ancau la homoi silentas, nur la mal serenai sonoi de lignai claciloi ec bruas de tempo al tempo tra la pregeio. Cio do? Cio do? Cial vi done cantas? —Malquiete demandas la parueto, cae flugas de sur la altaro recte en choreion, cae exidas sur la fermita orgeno gia coreto bategas de nove tiom, che gia crispa plumaro sur la delicata brusto levigias. Shainas al gi, che malbona rabisto stele en iras la pregeion, che al proximigias mem la terura, cae fantoma morto, cae ec la pregeio ne malhelpos gian en iron. Cio do? Cio do? Gi pepis de nove, ci vidas la pastron malcovri la sanctan crucifixon, cisi gia in vundoin, gi audas la malalautigitan de ploro canton, popolon mia, popolo mia, cium malbonan mi faris al vi, pesa funebro plenigas la pregeion, premas cies coron, cae ancau la coron de la parueto. Angoro cae timo ec regis gin, Ci sentis la premon, exteren, exteren en la mondon ci volas, exteren, quia la suno brilas, arboi iam verdidjas, cae tie color abundas bunta floraro sur verda herbeio. Sur nigra covrajo sternita antau la cefa altaro, sur la tero cusas crucifixo. Antau ci, sur la stona planco genuas la pastro, nut pieda, cun capo ne covrita, cun manoi interfingrigitai, cun oculoi larmantai, circau li genuas infanoi, cae maturuloi, cae cisas la vundoin de la mortinta savinto. Cio ocasis do? Traflugis la capon del birdeto. Me fugios, gi ec pensis, cae de la horeio flugis rect linie al la ronda fenestro super la cefa altaro, tra ciu la levigianta suno versis abunde sian oran lumon sur la crucifixon cusciantan sur tero. Obtusa frapo, ciu ec la vitron en plumba cadreto tremtintigis, sonis tra la pregeio. Ciui surprizite levis la capoin. Ah, la parueto flugis contra la fenestro, per sia brusto gi ecbatis sur la malmolan vitron, forpuscis sin, cae iam ci chanceligas flugante ciel ebria. Du tri turnoin tui poste gi faris, mal espere gi scuas la flugiloin por teni la equilibron, tamen vane. Gi falas, falas pli profunden, ciui sen intense levas la manoin por capti gin en la flugo, cae ci falas sen viva en la etenditan man platon de la pastru. Tiu kisis ancau gin, metis gin, malvivan, al la dorn cronita capo de Cristo, cae la tuta ce estantaro laute cae corrompe ecploris. Traducis Vuk Echtner.